Apresento pra você, DJ Léo LG, pô. Olhando pro espelho, ela viu quanto que é gostosa. Lançou marquinha, não existe tira foto. Tá delícia, no Twitter, tá gostosa, no Instagram. Tá tipo pastor que eu como, bonifá faz assim, faz assim, brota aqui no meu barraco. Meu te taca tá fortão e gosto. Então faz assim, faz assim, brota aqui no meu barraco. Meu te taca tá fortão e gosto. Puto, privado, faz assim, faz assim, brota aqui no meu barraco. Meu te taca tá fortão e gosto. Puto, privado, faz assim, faz assim, brota no meu barraco. Meu te taca fortão e gosto. Puto, faz assim, é bota no meu barraco, bota no meu barraco. A realidade da mulherada é essa aqui, ó. Hum. Olhando pro espelho, ela vê o quanto que é gostosa. Lança marquinha, não existe tira foto. Tá delícia no Twitter, tá gostosa no Instagram. Tá de pachuca que eu como, dole então faz assim, faz assim. Brota aqui no meu barraco, tá eu te tacar potão igual as putas. Privação faz assim, faz assim. Brota aqui no meu barraco, tá eu te tacar potão igual as putas privação faz assim, dá panjinho pra tá aqui no meu barraco. LG tá com fotão na puta, linda do privado, faz assim, faz assim. do momento é o Léo LG. Apresento pra você, DJ Léo LG, pô.